Evo nas u važnom trenutku i važnom danu, braći i sestre. Mnogo važno jer evo i na ovaj način dobri naš Bog, brižni i zabrinuti naš Otac, Duh Sveti prisutni, a opet nenametljivi, mnogo moćni, mnogo silni, premudri, presveti, a opet nenametljivi Duh Sveti koji želi da uđe i da se useli u nas, ali neće drsko, neće oholo, neće na silu, nego evo gleda nekako da nas zainteresuje, nekako pažnju da nam odvoji od sujete, od zlih duhova, koji takođe znaju dobro pažnju da privuku, ne bili kroz pažnju koja je izraz volje ušao u nas i sobom unio bogopoznanje unio onu svjetlost u kojoj jedino možemo da prepoznamo u ličnosti Isusa Hrista, onog koji se od Oca u vječnosti rađa i u vremenu biva prisutan kao čovjek, uopšte ne gubeći onu komponentu božanske prirode, koja je ljudsku podigla na do tada neviđen nivo. Ali mi njega ne možemo prepoznati kao Bogo čovjeka ako duhom svetim u njega ne budemo gledali. Sveta Trojica, evo i na ovaj način, i u ovom danu, i kroz ovaj praznik, želi da nam priđe da se primakne našem srcu, našoj duši, da uđe u naše živote, braći i sestre. Sveta Trojica. Onaj ko duhom svetim ne diše i ne gleda, on će pored gospoda bezbroj puta da prođe kao da se ništa nije desilo. Evo i danas. Ovaj grad je prepun ljudi, evo upravo u ovim trenucima, ovim danima, to je to poznato slivanje u besmisao. Prepun ljudi koji ne gledaju duhom svetim i ništa ne vide. Oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju. Sve imaju od Boga darovano, a ništa ne umiju da upotrijebe. Prolaze pored živoga Boga, a uopšte ga ne vide. Prolaze pored živih hramova, svete trojice, majke Božje i svetitelja Božih, ništa ne vide. Prolaze pored njih kao da je Bog odsutan, kao da je ta kuća prazna, kao da je tu neko živio pa umro i sad više nikoga nema. I svaki onaj koji nema duha svetoga u sebi, on ne može u crkvi da prepozna život vječni koji se nudi. Ne može da vidi postavljenu carsku trpezu, ne može da omiriše onaj nebeski hleb koji je postavljen ovdje pred nama i koga ima u izobilju. Samo duhom svetim, braćo i sestre, mi Boga možemo da poznamo u ličnosti čovjeka iz Nazareta, Isusa Hrista. Samo Duh Sveti to može da nam otkrije. I zato, kogod se ne poklanja u Isusu Hristu, Sinu Božijem, kogod ga ne ispovijeda kao Bogo čovjeka, i jedinog istinitog Boga i Spasitelja, u njemu nema duha svetog. Kogod je u njegovoj blizini tužan, zabrinut, smućen, u njemu nema duha svetoga, jer to je nemoguće. Dejstvo duha svetoga je osvježavajuće. Ono izgoni svaki strah, svaku sumnju, svaku nedumicu, svaku lažu postepeno i ne bez učešća naše slobodne volje izgoni svaki smrad strasti i silnim i očišćujućim dejstvom ubjeljuje naše duše i naša tijela, makoliko da su bila uprljana i poprskana demonskim smradom i mrljama grijeha. Duh Sveti očišćujuća sila nebeska. I on nam se nudi, braći i sestre, večeras kroz ovaj praznik. Mnogo je važno da obratimo pažnju na njega. Zašto? Zato što se ovdje pojavljuju neki ljudi u redu, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Ali vidimo da upravo oni, Duh Sveti, ovdje ističe neke ljude, danas dvojicu prvo vrhovnih apostola Petra i Pavla, time želeći da našu pažnju skrene na njih, kao nosioce Bogo otkrivenog učenja, kao nosioce svjetlosti nebeske, kao nosioce duha svetoga nedavno, a sve češće i bit će toga, prolaze na neki ljudi, nude neke nove knjige, čak i ljudi na izgledi crkva, ali nisu primili duha svetoga, čim takvu literaturu mogu da drže u rukama. Pa kažu evo nešto novo, da li iz oblasti psihologije, da li iz oblasti neke nazovi duhovnosti, Ima sa toga đavo, izbacuje to masovno, nema još mnogo vremena da obmanjuje, pa sad gleda to bude intenzivnije, na sve moguće načine. I uvate se neki od, nazovi pravoslavnih hrišćana, uvate se za tu literaturu, pa dođe onako u oduševljenju da pokaže, pokažu nove vijesti, novu nauku. I onda kad se iscitiraju kad počnu da izvlače iz tih tuđih bunara, nameće se jedno pitanje. Ima li tu iđe citata iz apostolskih poslanica, brate? Ima li tu citata iz nekog od evanđelja svetih? Ima li tu ičega, a da je od svetog apostola Petra došlo i svetim apostolom Pavlom potvrđeno? Pa pogledavši izbunjeno, ne očekujući takvo pitanje, a šta očekujemo ako ne takvo pitanje, oni kažu pa nema. Pa što ti onda to nudiš nama pravoslavnim hrišćanima. Kakve to veze ima sa nam? Što mi nudiš mlijeko ako nije majčino? Što mi nudiš duha ako nije od oca krenuo, ako od oca ne ishodi? A ne može do mene doći, a da je mimo išo i Petra i Pavla. To je nemoguće a pogotovo ako ih potpuno zaobilazi i ignoriše, dakle, plaši ih se. Boji se taj duh imena i Petrovoga i Pavlovoga, zato ih zaobilazi, a nama prilazi ne bi li se uvukao u našu dušu, pa i nas odvojio, a evo smo i tekako odvojeni od svetih apostola, nego ne bi li nas još više udalio od njih od njihovog učenja, od svetog apostolskog predanja, od svete apostolske vjere. Jer mi smo, braći i sestre, pravoslavna apostolska crkva. Ne možemo mi bez svetih apostola. A da pokušavamo, pokušavamo. Evo pogledajte lične živote, pogledajte vaše programe, Pogledajte vaše planove, ambicije. Gdje je tu sveti apostol Petar? Gdje je tu mjesto svetog apostola za svetog apostola Pavle? Šta njih dvojica znače nama? Njihove riječi, njihova učenja? Nažalost, ništa. Ako ćemo pravo njihovo učenje, njihove riječi, njihove poslanice, nama ništa ne znače. Ispoštovat ćemo i tako učenje što ćemo odstojati dok se budu čitala poslanija za vreme svete liturgije. Ali to nam ništa ne znači. To se za nas ne lijepi više li, no prosto čulo što čuje, što neko drugi čita. A da to dublje uđe i da utiče na naše živote, to nikako. I to je postalo pravilo, braći i sestre. E onda se pojavljuju problemi ne možeš apostola da primiš, ne možeš ti onda ni gospoda da razumiješ. Ne možeš ti Boga primiti, to je nenormalno i to je nemoguće, a da ne primiš one koje je On poslao da napasaju. Napasaj ovce moje Petra. Ne možeš ti primiti duha svetoga ako ne primaš one na koje je sišao. A onda ne možeš ti razumjeti ni tajnu crkve. Ti ćeš onda da se rugaš episkopima, ti ćeš da se rugaš sveštenstvu crkve, ti ćeš doći do pogubne samoubilačke pomisli da možeš da živiš duhovnim životom bez blagoslova crkve, bez episkopa, bez jerarhije, bez tajni, kao bolesni protestanti. Da ti ne treba niko da možeš sam sa Bogom. Ne možeš. To, to apostoli govore, to Duh Sveti potvrđuje. Otac iza toga stoji, sin to svjedoči. Ne možemo mi do njega bez apostola, bez njihovog učenja i bez sile koja se daje kroz apostolsko predanje i apostolsko prejemstvo. A danas, ako pogledamo, ako uopšte imamo vremena da se bavimo tim stvarima, mi vidimo da smo se mnogo udaljili od svetih apostola, mnogi, a da neki nikad nisu ni pristupali, braćo i sestre. I onda se pojavljuje prazan prostor koji ispunjavamo svim i svačim. Jedan od najvećih problema današnjice, bio je toga i ranije, ali nije kao danas, posle razaranja tradicija crkvenih, posle razaranja e, strukture, posle prognanja sveštenstva, velikog pritiska na crkvu i sve njene projave, i kroz školu, i kroz vaspitanje, i kroz blagotvorni uticaj crkve na društvo i porodicu, mi smo danas na ruševinama tih tradicija i pokušavamo da se obnovimo. U redu, Dobre to namjera, ali ta obnova neće biti uspješna i neće dati plodove ako se ne budemo nazidali na temelju apostola Mi ne možemo bez njih, mi ne možemo bez sveštenog predanja crkve da se vratimo u okrilje svetih. Zašto su nam tako daleki naši sveti oci? Zašto tako uporno ne razumijemo ko je sveti Sava? Zašto tako velike, ogromne ličnosti, duhovne gromade prolaze pored nas kao da ih nema? kao što su sveti vladika Nikolaj, Žički, Ohridski, ravnoapostolni svetitelj. Zašto? Kao novi Ava Justin, Ćelijski, pojavljuju se, obasjavaju vaseljenu, a mi ne reagujemo na njih. Zašto sveti Simeon Dajbapski, novi čudotvorac i podvižnik, enoga tamo, vrlo malo prepoznat i priznat od nas koji ovdje živimo. Zato što nismo na istim frekvencijama, nismo u duhu sa njima. Oni kojima su sveti apostoli bili mnogo važni, sveti vladika Nikolaj, sve uzima iz evanđelja, iz apostolskih poslanica, jedan od najboljih tumača riječi Božjih. Posle svetoga Jovana Zlatoustog, pa ga i nazivamo novim Zlatoustom. Veliko razumijevanje svetoga evangelija, svetih poslanica apostolskih, veliko razumijevanje iz svetoga evanđelja izvlači silu i obasjava narod. Zato ga i nazivamo ravno apostolnim jer je prepoznao da nema svjetlosti sem u riječi Božjoj i da ne može da prosvećuje sem riječju Božjom. Zašto je sveti Java Justin tumačio i besjedama i pisanom riječju i poslanice svetih apostola i sveštena evanđelja i nama to stavi u nasveđe? Mislite da se ko time bavi? Ne bavi niko. To je odštampano. To je uz ogroman trud pisano, braćo i sest, ogroman trud, duhovni trud. Tu se duhovna krv prolivala. Mislite da to neko čita? Niko ne čita. To stoji objavljeno, ali bit će nam na sud i na osudu, braćo i sestre. Mi imamo tolika svjedočanstva, tolika pisana dokumenta, toliko tragova, nama će teško biti da se opravdamo. A uporno istrajavamo u tom novom putu, nazovi duhovnom, na kome nema apostolskog blagoslova, nema apostolske riječi. Tako ne možemo. I evo, nude, nude nam se razna rešenja sve neki likovi kao nekakve aveti izlaze, mijenjaju se, čovjek više ne zna je li to stvarno ili sanja. Koliko likova je samo protutnjalo u zadnjih deset godina. Više čovjek ne može ni da prati. Kao na nekoj vrtešci, samo se mijenjaju i svi govore da će biti dobro i svi govore da oni znaju da će oni riješiti probleme. U redu. Ima li tu svetih apostola? Nema niđe. Zamislite jedno zasjedanje, ozbiljno zasjedanje, nazovi ozbiljnih ljudi. I niđe apostolske riječi, niđe apostolske mudrosti, apostolske svjetlosti, apostolske vjere. Pa šta očekujemo mi od toga, braći i sestre? Tu Boga nema, znate. Ako apostola nema, tu Boga nema. Slobodno idi odatle, ništa nisi izgubio. Budi siguran, sem ako te ne interesuje samo vrijeme i samo prostor, sem ako nisi pomiren sa tim da ćeš umrijeti, pa sad ovdje malo da glođeš kosti i to je to. Ako si zainteresovan za vječnost, za carstvo nebesko, onda tamo nema šta da tražiš, jer nema propovjednika nebeskoga carstva, nema Boga našega, nema Sina Božijeg, nema njegovih poslanika. A sa svetim apostolima, braćo i sestre, imamo sve. Evo sad, mogu da nam ponude, ne znam kako mjesto na svijetu, ekskluzivne aranžmane. U redu, šta ćemo vidjeti? Tvarno, zatvoreno i mnogo čime ograničeno. Da li su to vrhovi, dubine, ne znam šta. A imajući u rukama apostolsku riječ, apostolsku poslanicu, Mi imamo, braćo i sestre, neuporedivo više od svega toga. Ono je Božija tvorevina, ako je u pitanju okean, ako su u pitanju planine, vrhovi, životinje, ako su u pitanju zvijezde, sunca, sve je to Božija tvorevina. Jeste, Božija je to tvorevina. Ali u apostolima mi imamo i primamo neuporedivo više od toga. Koliko god da je kamen kvalitetan i dragocijen, neuporedivo je dragocijenija apostolska riječ. Da ne govorimo sad o Božjoj, sad govorimo o značaju čovjeka u propovjedi Božjoj. Neuporedivo je dragocijenija riječ apostola Petra, jedna njegova rečenica, nego ne znam kakva druga dragocenost. Da li u pitanju zlato, srebro ili drago kamenje. Jer tamo je sve tvarno, a u ovoj riječi miriše netvarna blagodat Božija. U ovoj riječi izlaziš iz prostora, iz ograničenja, izlaziš iz vremena jer slušaš vječnoga Boga, koji želi i tebi vječnost da da, želi besmrtnost, želi vječno blaženstvo u srce da ti unese. E to je apostolska riječ, apostolska propovijed. Jer mi znamo, tako nas je crkva naučila i mi vjerujemo, jer drugačije ne može biti, da su apostoli počeli od bespočetnog pokrenuti da govore. Duh sveti koji je sišao na apostole, on početka nema, braći i sestri. On od oca ishodi, bespočetnog oca. I sam je sa bespočetan ocu i sinu. Tako da on početka nema. On kad je sišao na apostole i počeo kroz njih da govori, On nama govori kroz njih i u tim riječima imamo neograničenu mogućnost, imamo vječni život. I zašto onda, to se postavlja pitanje, postavimo ga večeras, stalno ga postavljamo. Ako je tako, a jeste tako, zašto onda njih niđe nema? Niđe ih nema, evo sada idemo po budvi da ih tražimo, niđe ih nećemo naći, braći i sveti. Nema ga niđe, ni Petra i Pavla. Toliko ljudi sad ima u gradu. Svi oni bit će ili vječno živi ili vječno mrtvi, bez izuzetka. A vječni život mogu samo da dobiju kroz crkvu apostolsku od Boga svetih apostola. A gdje su oni u, u tom gradu i uopšte u gradovima? Nema ih, ne možda ih nađeš. Ne možeš da nađeš u, u dnevnim novinama, na televiziji, nema ničega od njih, nikoga od njih. Zašto baš toliko da nam ne trebaju? Zašto baš toliko da, da, da ih sakrivamo? Ili da bježimo, bit će prije, da bježimo od njih? Ili toliko ta priča prevaziđena da je danas niđe nema? Sada uđeš u neki elitni obrazovni institut, da pitaš tamo ne sve, nego najbolje od studenta, da ti nabroji dvanestoricu apostola, gledali bi te onako blijedo, kakvi apostoli. Ko su oni? I kakav značaj imaju njihova imena danas? Prevazišli smo riječ Božiju i zatrpali se riječima ljudskim i naukama demonskim. I zato, braćo i sestre, nama nema spasenja. Znate, mnogo je teška situacija, mnogo teža nego što mi to možemo da primitimo. Mnogo, mnogo teža. Evo, upravo i svjetlosti ovog praznika mi vidimo koliko smo mi ugroženi. Bez apostola, evo da nije crkve, Da nije ove svetinje, mi bismo i večeras lajali uprazno. Ili bismo tamo negdje škrgutali zubima po ovim binama i prostorima za zabavu, gdje se zubima škrguće. Sigurno bismo i mi tamo neđe završili. Nego evo majka crkva ne da otima nas praznicima, službama, rukama bezbrojnih svetitelja, rukama svetih angela, rukama Majke Božije i silom Duha Svetog zadržava nas od te poprave smrti, od tog potopa besmisla i lažu. Mi se ne možemo od toga osloboditi, sem apostolskom vjerom. Zato je mnogo važno prihvatiti tu istinu da se mi zapravo, mnogi od nas, uopšte nisu sreli sa apostolima. Te stoga ni sa propovjeđu pravoslavne apostolske crkve. Naše iskustvo koje mi možda imamo, a vezujemo ga za pravoslavnu crkvu, ono možda i postoji, ali ono je više nego nedovoljno I potpuno nedovoljno ako mi mislimo samo sa tim da prođemo i na taj način dušu da spasemo. Ništa od toga, braćo i sest. Onda sve to treba izbaciti, podhitno izbaciti i početi iznova. Na primjer, uzeti knjigu Dijela apostolska. Koja ti je to sad knjiga? Dijela apostolska. Eto, vidiš, nikad ni čuli nismo za nju dijela apostolska, a bez nje se nikud nije kretalo u drevna vremena. Kućeš bez dijela apostolski, kućeš bez poslanica svetog apostola Pavla. E pa nju uzmemo, pa fino čitamo, da vidimo šta se to dešava u one dane. Šta se to dešavalo posle silaska duha svetog? Da čujemo, da vidimo, ako hoćete i da opipamo da se upoznamo sa situacijom. Možemo mi to, braćo i sest, imamo oči, pa da vidimo, imamo i uši, pa da čujemo, imamo ruke, pa da opipamo, možemo mi sve to, a tu je i Duh Sveti da pomogne. E kako Duh Sveti prilazi, kako počne da leprša nad glavom onoga ko glavu sagne pa gleda u dijelo apostolska ko glavu drži iznad svetog evangelija, ko glavu drži iznad poslanica svetog apostola Pavla, šta mislite? Duh sveti je prša i tumači i uvodi čoveka. Jovanu Zlatoustom, koji je čitao i jedan od najdubljih tumača apostola Pavla, sam apostol Pavle je tumačio. Ima ono čudo vezano za njega, kad mu je šaputao na uho i tumačio mu svoje poslanice. A zašto? Nije Zlatusti spavao, nije gledao televiziju, nije gledao kroz prozor, nije gledao durbinima u visine, nego je bio nad tekstom apostolskim, znojio se nad njim, bdio nad njim i nebesa reaguju. Sam sveti apostol dolazi i otkriva mu dublji smisao svojih poslanica. I onda je sveti Zlatosti mogao i da kaže da je Hristos, to su velike riječi, smjele riječi koje mogu samo sveti ljudi da kažu u ime Božije, da je Hristos više o sebi rekao kroz apostola Pavla nego kroz svoju propovijed. Dublje se otkrio koliko je važna propovjed apostolska, jer ona je, braćo i sestre, dejstvo duha svetoga. Gospod Isus Hristos je rekao da duh sveti kad dođe, da će nas uvesti u svu istinu i podsjetiti na riječi koje on govorio. I mi danas, iako živimo u 21. vijeku, a možemo mi da živimo i u 45. vijeku, ta distanca u vremenu ništa ne predstavlja, jer nas u tajnu i u istinu uvodi duh sveti. A znate što je 45 vjekova za njega? 450 vjekova. To je kao dan jučerašnji. Jer on je duh, vječni duh. I on vrijeme potpuno poklapa i u vremenu djeluje. Uvijek unoseći onaj aktuelni trenutak i vječno sa sobom. Tako da i mi, to zlatosti podvlači, nemamo ništa manji blagoslov nego oni koji su gospoda gledali licem u lice, jer duh njegov je sa nama. I kad duh sveti uđe u čoveka, njemu se Hristos otkriva. Otkriva mu se duhom, zato su sveti oci poznavali gospoda. Otkud sveti vladika Nikolaj onako da ga poznaje? U Leliću se rodio, pored Valjeva, seljačko dijete, u redu, učio je i bio je veliki intelektualac, ali otkud da zna tako gospoda? Otkud tako da ga poznaje? Otkud da poznaje dubine bića Božjega? Duhom svetim. I mi, braćo i sestre, možemo to ako hoćemo. Crkva je raspoložena da nam to obezbijedi. I obezbijedila je. Evo riječ Božja evo sveti oltar, evo sutra sveta liturgija, evo evanđelje, evo sveto pričešće, evo mi, evo duša naša grešna i bolesna, evo ruke, evo volja koja oće ili neće, koja se klati, koleba i koja sama treba da donese odluku. Ako hoćeš za mnom, uzmi krst svoj, odreci se sebe, umri da bi bio vječno živ. Umri grijeh i budi živ u Hristu Isusu gospodu našem. A kako se to umire da bi se vječno živjelo? Upravo tome nas uče sveti apostoli. To je suština apostolske nauke. Umjetnost umiranja ili umjeće življenja. To je nauka, braći i sestri. Tome nas treba da nauče a ne kako da živimo da bismo sutra ili preksutra umrli, ili ne kako da jedemo, pijemo, spavamo, trčimo, džogiramo, da bismo umrli pet godina kasnije, nego kako da umremo da bismo vječno bili živi. To je važno. Ako to ne postignemo, sve smo izgubili. Neka bi dao gospod molitvama svetih apostola, a mole se za nas i kako se mole, Duh Sveti, koji od Oca ishodi, siđe na nas, useli se u naše srca, očisti ih od svake nečistote i da nam oči da vidimo vječnoga Boga, jedinog istinitog ovdje, među nama, u ovom gradu i u svakom gradu gdje postoji njegova sveta, apostolska i pravoslavna crkva, i da prestanemo da brinemo i gubimo dragocjeno vrijeme, nego da usvojimo duh svetih apostola, da se naučimo vjeri apostolskoj i da zajedno sa njima i svima onima koji su im bili vjerni naslijedimo Carstvo Nebesko i jednim ustima i jednim srcem zajedno sa njima i svima svetima slavimo i proslavljamo Trojicu Svetu životvornom i jednosušnom. Amin. Bože daj.